Հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Մշակումը Արմեն Սարգսյանի։ Հազարան բլբլո։ Իլալա չիլալ մին թակավերը ալալ, այդ թակավերը շատ ղոչաղ, ըռնախում, անումը երելած թակավերը ալալ, Ըտրանել մին բաղա ելալ, բարավ, նու բարավ լիգե, ջուրբա ջուր ծղիկներավ, ծռերավ, ղոշերավ լիգե մին վարար աղբյուրել մոչին վրխ գալիս։ Ամա ինչ կասիս վեր այդ թակավերը շատ քուցուց սկպոյ մարթա էլալ։ Վերլե հա հափորու թակիս է կորեք չի վերինգիլ։ Էլ լիգի բաղան թողելիս չիլալ թա մինի մուտանա վրվախտել սկացալա թա բաղվանչին են տապեն վերինգյացս ծուտված շլորան մինի կերելա իլ բհել կլոխո կտրելա տվալ։ Իտիել բաղը ամեն տարե ծաղկելիս էլալ բարյորոնելիս Լող վեր տեռնալիս փչնալիս։ Մին օրել թակավերը այն այլալ բաղը շորկյալիս, մին պարավ կնեգյա մոտանում, ղաչանք պղատանք անում թա, թակավերն ապրած կնա, իլաշ չիլածս մի մարդա, հա, էնա Սորեկուցը ինգյած, սրտուզիլիքի մի խնձորա, հա, ինձ տո տանեմ օտը իշխարքած խրավ չքինի։ Թակավարը տրանք քացի ատամ, բաղան դուսկցում թա ռադիլ կորչի, ակավ թար, դուքնան քո մարդը տիկ պակաս, վերիմ բաղաս նուբարանիկ։ Պարաբ համ տուսակյամ, համ էլ անես կատամ։ Ըստուցանայիմ ուզում, քու բաղոտ հանց չորանա, հանց խուզուզն ու տերնա, վեր մնաս մին վրտնած բարու հասրատ։ Ասումա պորսունում, հունցու եկալան դել տբատ տերնում կորչում։ Ասիսիսկի տիպենչիլալ։ Այս թակավերը համ կտաղումա, համ էլ մել չի կցում։ Մտքում ասումա անես կալի, տվալա, տվալա, ինձ ու չի անես կտամ։ Ըտրա անեսկը հինջբիդիան է։ Ամա դե ասված խոսքա։ Սոնքսուս կնգանը անեսկը կդարվումա։ Ես բաղը մին շպտումա հան չուրանումա։ Ես աղբիրու հանց ծմակումա։ Ասիս ըտղ սկի վչ կանաչ տիրևայլել վչ մին կատչուր։ Թակավերը շատ ադիլ խորունգյում, շատ կալխեն վայտամ, շատ պշմանում, հրամանքատան վեր պռավ են տապ են տակենել ակտանան տենչ է ամելքեմ։ Պարավը ասեղատերալ կորալ, բաղնել թա երկու տեղնած տիրև կար մնացած, երելա չորացալ։ Դե ինչ անին, հունց անին, լողջին դարդնել էլհա թակավերնա, վեր ենքանա կզնվալ, ուրան կուրցրալ լա հու մին պենասում դաստի կախատամ։ Վերջի Ջարչեքի ընկնում են սաղ շինետքնեն, քաղաքնեն, խաբարանում, որ իստի, իստի, հու կարե մին ճարջուրան է, Վեր բաղը նորիցան կնանչի, թակավերը քաշամին վսկայատամ։ Շատ մարդիկ ընկամ, շատ խորհուրդներ են տան, ոչ մին պեն օգուտ չի անում։ Թակավերն էլ օր-օրին մաշվում է, լուլուկնեն ցեցան կենում, կտաղություն անել, տահանց լողջին վզը կտրել ատամ։ Աղրը ես խաբարը ուրիշ երգիրնել է։ Հսնում հրևան թակավորությունը մին անումը աշխարհ խավս մին տերած իմաստուն այնում։ Սկանոմա կյամ թա թակավերն ապրած կենա վրեդ բամը մի մծ եղծիշինիս, տարեն բյութուն չկչոք մաչին աղոտ կանես, բելքի աստված խնդիրքդ կադար է, թակավորը վաղ չի գործունում, հրամանքատամ, հինչքան ուստա պելակա, հվակվին, հինչքան վսկը է հաջատ ծախսին, եղծիշինին, մին ամսումը ուստեք մին հանց եղծի ինշինում, վրլեհա հանցայինում, երգինքան կաթած, թակավորեն ունքամեջը անջախանջախ յետակինում, կյամանի մնում չուքուչոք աղոտ կանում։ Փարքը շատ է, փարքը շատ է աստված։ Այդ կուզորությունը թին զորությունը է, որ այն սարո նման աժդահա թակավերին իտի կոչա ածալ շինել մին մկծերնը։ Լավեր աղոտ կպրծնումա Բյուրդան շտեղավերեա աշկեն մի սիպտակ մուրուքավոր, ղրուլթուա ընգյում, կյամա տրա ընջուկեն ընգյում թա հակավերնա բրածկենա, քուշինած եղծուն նման եղծիչկա, ամա մինպեն պկասումա։ Ասումա փորձնում ոզումա թա թրչի քինի, թակավերը գերավանակցում ըտրապեշ կամ բռնում ասումա՝ «Ապարի մարդ, այ ղորփեր, քաշետ մչանք վսկը գտամ»։ Թախրեգա, թակավորությանս կեսնել գտամ, ինչ օզես գտամ, թակի ասես ինչ անեն վր բաղս կնանչի։ Էս ղուրուլթուն Տրածերքան պեց հանգում թրջում համել թա, ինձ վեշ մին պեն հարկավեր չի, Էլ մեհենգանստենը ոչ մինին փսյոթում չանես։ Լավ գիտա, քո բաղատել կննչլականա մնակ այն վաղտը հիբի հազարան բլբլը մաչին երկասը։ Պահոք կարե հազարան բլբլը պերի, շտղա կպիրի, ոչ մինի գյուդում չի։ Թակավերնել երկան քնուն քնելանը յետը լապ թիլի կտրումա։ Վերջը դրա իրեք տղայանում։ Վերտստումն հորո հալը հալչի, կաման առաջին վննը կնում թա։ Ահար, դարդ մի անել մունք կգինենք աշխարհս վնատակ կտանք էլ թա տապենտականա թացով ենտականա թամեր գլոխը բադատալավա այդ ղուշը կգտանանք կպիրենք թակի մեր բաղը կնանչի ասում եմ բրձնում ցիեքի թամբյուն տեսատենա վսկազատա ածում խորջիննեն հղեինում թաշտեղ իրանք էլ չին գիտում վեր մենքանի շեբետ քինումն հսնումն մին խաչմերուկ տեսնում ընդեղ մի մտ չինարի ծար մին պարավ կնեք տակ են նստած Պարավն ասում է, «Թակավեր են տեղեք, ես գիտեմ ում շտեղը քինում»։ Էն ցեխի հղենա, էս աչի հղեն, բարի հղեա։ Էս մաշտեղի հղեն, շատ փիս հղեա։ Էսա օխտոնասուն տարի ես ստեղ նստած, հələ տեսալչում էս հղացավը քնողը յետ դեռնա։ Էս հղացավը քինեքվիչ, մեղքը ջահել ջիվան կուրչիլականուկ։ Ես վեր սկանումն մզնան մաշնակախ վեր կթակու մզլահատն անում, վեր ուրանք այդ բարի հղծներ ավքինին, կուճի աղբորնել այնպես հղծավ աղարկեն։ Իդի էլ անումն մին պայմանել կապումոն վեր հու ջելլի ետերնա այդ չինարուն տակ են սպասը մնացած են հանցում ինտեղ քինին պալատը մենք էս մս ախբերը աչեղը ցավնակինում մաշնակը ցեխի սահանք ամմը մինը հոսնում են մին լավ քաղաք իրանց հետ է Այդեղ է քեփնանում մննռնել ընկյումը թա հինչու հետ են եկալ։ Կուճի ախբերնել յուրան խուջին ինտեսի տենը տամա պարավեն նստում ցին թա հղեինի էս պարավնասմա հատղա դու վեր էտի ասած չսկանում վեր էտի աշկա դաղացս համեր վեր այդքան լավ բարի տղա ես ես քեզ կասիմ թա հունց հսնես հազարան բիլբիլին կոշտը քուցիդ դուզա լավցիա ամա ընդեղ շտեղ վդուր դու կինոմս կարել չի հսնել Վեչել թորոտա անդեղ պենու պետք։ Քս հրեղան ծիա հարգավեր մինել կրակը թորը։ Տղան ծիան քշանոմա պարավեն վեններեն գյում վերասը էտ ծիյունու էտ թորեն տղը պարավնասմա։ Էս հղցավը իրը կորկի քինիս ծեխեն գյունին մի սարաննական։ Էտ սարեն կլխեմ մի մծ գյում կա։ Տարանը առաջին երկու ասլան նստած, ցիտ մաչան կես կանես, կես տասմինին, կես իմմինին, ատրանք վեր զիրավնգին, դու լախ կանես նիմանես գյումը, վեր նիմանես, հրեղանցին ըսլականա, օխ դու տարայա քսում եշում, խեկյամ չս, դու էլ կասես լավումանում, մենք ես հարկավոր մենք իմ եկալ։ Վերտի ասես, «Էցին» Ռաշկը չուկլականա, գրակը թուրնել ենա ըննական էդկյում են կմակեն պատան կաղտոված, Երկոնիս նստստին մնացածը ես էլ գյդում չում հրեղանցին ասլակա։ Էս տղան շատ շնորհակալ է անում այդ բարավ կնկանա անա, հունսո ասալա քնոմա հոսնում այն սարեն գլոխու, այն երկու ասլանը իրայն տերնում թա ըտրան պատար պատարանեն, տղան յուրան կորցնում չի, թորավը թխոմացին կեսանում, գցում ասլաներեն առաջը ինքը նեմոնում գյումը հրեղանցին ասմա, օխտ ու տարայա քզմ եշում, խեկյամ չս։ Տղան կզնվում աթա լավ մանում։ Մեհենգս հարկավեր մեհենգիմ եկալ։ Էս վրտի ասում, ցին խրխնջամա առաջին չոքում ասմա իմ տար տերական։ Ես քու ծառատում, շտեղասիս կհսցնիմ։ Տղան կրակը թորո պատան յորաունում, ցին իրանստում, ըտղա թռալի դուսկյամ։ Բծարան 20-ը մծղին ցին ասմա Թակավերեն տղա հազարան բլբլու ենա սպիտակ դևին պալատումա մինչև ընդրան հսնելը մունք բիդի անցկենանք կարմյուր դևին, սև դևին երգիրներավը, ըրշներս յաղի շատ կա, ամատու դիլ խոչինգիս, էդ գրակը թորոհին չուտխիս մաչանքս աննական, մնակ թա եշի, մաշկս պինտ կնստես, վեր-վեր ինգնիս, ոլու մտա, ինձ էլ խնայես վեջ, հիշ կամ կարումս շլաղավը տունդիս վրթակ է, ըտահանք գյուլլու նման քյունում հոսնում մին կարմիրսար, շտեղ մին մած պալատայնում, վերնին մնում այդ պլատեն հայաթը բյուրդան մին ղաշենգախ շիգամուտանում թա հայտղա, ես դու հուվս, հինչիլլետ միլլետս, դե էլ վախտ մի կուրցնել, քանի կարմիր դեվը եկալ չի կլոխոտ պոկտվալ, հունցու եկալս ինդիել քինի, տղան ասում է, անախ շոնախ չի, հելա մին անումըտ ինձ բախշի, մին համեցեք էրա տոն, մին ղոնաղրա, Եկալում թաչե ինձ ողջծրումս խրեք տամ։ Ես հո եկալչում փղճիլի հետ է։ Եկալում քու ասած դևին վերջը տամ։ Սա կստի զրուցություներից բյուրդան երկինքը կերմիրում է, կարմիր դևը բաղբաղալավ սարամ կշանում է, լա ամմը մին վնը տապ ընտենելավ սարը տուրիրակյամ։ Հրեղանցին ասմա թակավեր են տղա, Ես դեվին օժը ենա ցեխի ցերքի բելագումը։ Ես ըտրա չորկ ունգունավովեր պիտուտնու տամ։ Դու լախ կանես թխս բելակը կտրես։ Դևեր երա փորձնում ցին խապսատամ տղանել յուրան կորցնում չի։ Թխոմա ցեխի բելակը կտրում, յետնանել թորո երապիրում, ըտրա մաչան կսանում։ Էս աղջիկը տղեն շատ համոզում որ օրիշ տեղ չկինի։ Մնա յուրան կողքեն, յուրան հետ փսավ գե ամատղան անջուկ չի ոնում, ասմա Ես քու հետատ ետնան անկելական։ Ստեղ սպասե։ Ասում է, այդ աղջիկանը թողում ըրտաս ու քշկերեն նստում ցին քինում։ Երկու շեփտանի ետը հսնում մին սվ սարոտակը մինսը պալատ։ Սև դևնել է սպանում, այս աղջիկնել է թակավերեն կոչուր տղեն շատ խաչանքանում վերպսակվե, ուրան նհդ մնատեղ տղան ատկազանում ասումա, դուստեղ ինձ սպասե։ Ասմացին նստում քնում, վերմինամ ես քնումա, հսնումա մին սպիտակ սարոտակ, մին սիպտակ պալատտակ են, մին էլ առաջկնակյան, մին հյուրի մելակ աղջիկ, մին դյունյա գյոզելի, վեր են երկուսը ընդրակշտեն ոչ մի պենն։ Ես տղան ու այդ աղջիկը վեր ուրուր եշումն, դաստիս իրահարվում ուրուր իրահար։ Ախրը աղջիկի զինքեվա կոմա կամ կմարա ընկյումա այդ տղեն վնները նաղլանում թահունցա սպիտակ դևը իրան հորո թակավորությունը քրքան դրալ ժողովուրդեն վսկրներն էս սարեն գյուտալ համ նաղլանում համ էլ ղաչանկանում վեր տղան քանի դևը եկալ չի փախչի։ Տղան ասում է. «Ես ստղան կգնամ մնա քզնան հազարան բülbülün հետ»։ Էնել այն վախտը, որ այդ դևին վերջը տամ։ Ըտը հրեղանցին մտանը մաթա թակավերեն տղա։ Այդ դևին ուժը այնա յուրեն վղումը, յուրեն երգյուրումը դու դրան կարել չես եղնես։ Չելի պիցրած պալատեն են երը ատաժը հազարան բülbülը ոսկզատը երկալ այդ աղջկանն էլ տիր թարքիդ յետտերնանք Դղան գիրոմա երը ատաժը հազարան բելբելու յորոնում, սպիտակ դևին, խազնան նիտամ խուրջինը, էտ աղջիկանը նհըտ, նստումցին, կյաման երկու, աղջիկանն էլ յուրանց տեսավը տենավը յորոնում, կյամ հսնում համանեն տղը շտեղ աղպործանա պիժանվալա։ Դստումա պարավ կնեգե հելա չինարուն տակը նստած, որ աղպործանա հրցունումա, պարավնասմա աղոչակ տղա, կու աղպերքը, իրվացալ չըմ։ Ամա դու ընդրանց սпасել մեր, գլոխդ օին ըմբերելական։ Տղան սկանում չի։ Աղջիկորանցը թողոմատը քինում ճողտ աղբորցու կտանում բիրում։ Կյաման է ծառն տակն քեփանում երկոր դինջանում հղեյնում բիդե իրանց հորոնցու պալատը։ Ամա հրեղանցին քինում չի։ Թակավերին կուճի տղեն գրաղա քաշում թա ատղա։ Ներող գնիս։ Ես Սիմոնել ես սրալում։ Ստղաստենը էլ կարել չիմ քս ծառային։ Դու ուզ գդում քու աղբորքը։ Տղան համշատ նղսրտումա համելցին չկատան պաչումա ցինել թրջումա աշկան կորչում։ Մենք թակավերին իրեք տղան են իրեք աղջիկարան ծնհդ հազարան բիլբիլու երգալած քինոման։ Հղեննի են երկու օին բաս ախբերքը մսլահատն անում թահունց կուճի ախբորը գլոխով վարին հազարան բիլբիլու յուրանք տանեն։ Վերջի վեր քշանոման թա կետոմա լաղանան պիրոման կուճի ախբորը վննը ձերքը կպոտում, աշկերը տուստամ, կյամ պալատը հորո, խապյում թա, պասել չես հազարան բլբլու, բերալնք ամամր աղբորոկետը կշալատարավ, հարը շատ ալացինում, այն աղջկերքը շատն զինքները տափերը թակում, դե հինչանին, մենք թակավերը մծնան մաշնակ տղեն, հրամայմա որ ղուշը տանեն բաղը, ասին վեր երկասի, ամա դե պենչի տուսկյամ, հազարան բուլբուլը օթի ըր փաթատերնում, մնամ վսկե Ղափազումը նստած։ Ես հուշին թողենք, հիմա երկինանք տեսնանք տղան հիշտ առավ։ Ուրեմն վերմին երկու օր տեղ գնեմ այդ տղան, մին սկանում ա վեր են համան պարավն ու հրեղանցին զրուցնելա մտանամն։ Պարավը պիրումա ըտրա աշկերի տնում տեղը, ջուբան թահին չատուսոնում քսում, տղան սկսում է տեսնելը։ Պարավն ասում է՝ «Ա տղա, դու վեր ասած չսկանում» վննթալաշատ խարովա նիպկելու։ Քո հոր բաղը եսում ճուրուցրալ։ Երկացքինի հազարան բիլբիլին հրամանքտո թոկած երկասի կնշցնե, ամմադե էս վերջ դնումնա։ Էլ ինձ տնսնլականչուս։ Ասումա իլլət millət դերում կորչ։ Հրեղանցինել մտանամաթա թակավերեն տղա։ Ասալում նաղլը չանեմ ամա տստում վեր վեչ դու կկարես առանց ինձ կենաս վեչել ես առանց կս։ Ես մին վղտու կողորցինում էլալ։ Քուհերմդ ինձ իրա կզնվալա Փռնալա էշին քուրակեն վրան կապալ, ես էլ նամուսուս երջիկալալ փախալում։ Ուրթումն կերալ վերցեր երգիրան էլ մտանան վեճ։ Դե վերքու աղբերքդ էտի նամարդոթուն նրալ գզկարել չմնակ թողնեն։ Երկած քինինք։ Սան քինում են հոսնում իրանց քաղաքը, տեսնում ժողովուրդու, իր իրանց հավինգյաց, խոխարախայ, երկալած քոչումը։ Տղան հրցնում ասումա, «Էդ ինչալալ, մին պարամարտ ասումա, հա տղա, պասել չես մեր երգերին կլխեն օին է եկալ։ Սպիտակ դեվը եկալա, քաղաքեն տակ են վեր եկալ թա, Յա հազարան բülbülնü ուրան բիրող են ինստուեք, յա թա չէ, սաղ երգերը վղմոխրը շիննական» թակավեն մըծնան մաշնակ տղանել վախոմ ընկինան, քսիպիսին էլինգյալա պալատը թա ղուշու պիրողո տրանք չնելալ, թակավեն կուչու տղան այլալ, էնել կետը քշալա տարալ, տղանը դվերսկանամա գրակը թորո կապոմա նստում հրեղանցին, քնում սիպտակ դևին առաջին վնն կնում, դևը կզնոմա թա ապսլնկոտ, այդ դուս վրից գլող չստամ հերիք չի, հələ լայաղել չսանում թա ծիատ կշանաս Հակավերեն տղան ասում է, ես քո ճոխտ աղբորուդ կարմիր դևինի սիպտակ դևին սպանողնում։ Եկալում քզել ղարկեմ իրանց կոշտը։ Էլ թողում չի ես սիպտակ դևը նեփաս քաշի։ Թորը տուսյանում ըտարաջանն ինգյում հանց քետքյանում վերմս պատարը անգուժն ամանում։ Ետնան քնումա հորը պալատը հինչու գլոխը եկալա լող նաղլանում։ Հազարան բլբլն էլ հա տղեն սպսել է սայնում։ Էլբաց սկսում է լոկ-լոկ հանելը, ծվծվալը, երկհասելը, բաղը մին մինուտումը կնանչում է։ Թակավերն էլ ուրխանում է, գիտեմ չի դա ինչ անի, լեամին տղենա պչպչորում մինել հրեղանցին։ Ինքն էլ թախտան քշանում է, կուճու տղեն յուրան թախտեն նստացնում, մենք լող սպասում են, որ կուճի տղան մսնան մաշնակ աղբորցը դեվանը անի, ամա այս տղան ատրանց սպանել չի տամ։ Յուրումա պսակում էներգող չգորանցը նհդ, ինքն էլ փսակում է այն իրեքնջի եղաշանգղ չկանան հետ, իրանց երգիրումը առոք-փառոք ապրոմը։